həmişə bir qadını alması dur lazım ki, onu bataqlıqdan çıxarsın da. Yəni, birinci zövcə, yəni, qarşı sürgü, o sən alsan, mən özümü özərdənəm, ya boşanacam. Belə şey qadınlara deməsi düzgün, ya düzgün deyil. Bax, yəni, burada, məsələ... burada ondan da daha mühüm məsələyə toxunacam. Əgər bir kişi ikinci arvadı almaq istəyirsə və bunu birinci zövcəsi biləndə deyirsə ki, sən onu alsan, mən özümü öldürəcəm, Mənası odur ki, bu kişi zövcəsinə dini elm öyrətmir. O qadın bilmir ki, intihar etmək olmaz. <laughs> Ona görə o saxlasın, qadını o fətvanı öyrətsin ondan sonra. Allahu aləm.